38 skirsnis Sunkiausia po tokio pralaimėjimo buvo diplomatams. Stengtas išlaikyti tradicinius ryšius. 1483 metais į didžiąją ordą buvo pasiūstas gerai ją pažįstantis stretas. Didžiosios ordos reikalai buvo nekokie ir tik 1484 metų rūpjūtį stretas atvedė jūs pasiuntinius į Vilnių. Hanai Murtoza ir Šikachmetas – nori atnaujino karinę sąjungą. Kovos tarp didžiosios ordos ir Krymo sustiprėjo 1484 metais. Iš pradžių sekėsi Mengry Girėjui, bet 1485 metais jis buvo sumuštas. Pavyko sustiprinti ryšius su didžiaja orda didžiosios Lietuvos kunigaikštėjos pietryčių pasienyje ir tai sutrukdė vykti Krymo ir Maskvaus pasiuntiniams. Veikta ir pačiame Kryme – Į 1483 metų pradžioje nuvyko apsukrus darybininkas Jokūbas. Lietuvai labiausiai rūpėjo išvaduoti išsivarytuosius belaisvius, bet šių vergų prekybos pelno totoriai nenorėjo atsisakyti. Mengry gyrėjus teisinosi jau pardavęs belaisvius, nors geros valios ženkla nedidelę jų dalį, vadinamosius jasmanų vaikus gražino. Krymui orientuojantis į Maskvą, kažko daugiau tikėtis buvo neįmanoma – Čia sėkmingai veikė Maskvaus pasiuntiniai. Kunigaikštis Obolenskis 1483 metais ir Nozdrevatas 1484 metais. Lietuvos keitimasis su Krymu pasiuntiniais davė bent tiek, kad 1483-1486 metais Mengry girėjus nebepuolė. Krymo хаnas pakartotinai kėlė piniginių subsidijų ir žemių pačiame Dniepro žemupyje – reikalavimus. Visuotinis šaukimas tebe buvo palaikomas ir 1483 bei 1484 metais. Tai buvo sunki našta. Į Lietuvos jėgų sutelkimą pasienyje Maskva atsakė tuo pačiu. Toks stovėjimas turėjo savo prasme, kaip rusai didžiai ordai prie Ugrus, taip dabar Lietuva leido suprasti, kad teritorija bus ginama ir kad yra kam ją apginti. Kazimiras jau naudojusi didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje įvykusiomis permainomis smulkus valstybės eitų pakraščio kunigaikščiai – Vezmus, Pstislauliu, Trupčevsku, Drutsko, Odojevo, Vorotinsko, Severų Naugardo žemių, nedelsdami ir dar nepakluso visuotiniam šaukimui. 1483 m. balandį į svarbiausiųjų Maskvos pasienyje Novosilo, Vorotinsko ir Odojevo kunigaikščių buvo priimtos ištikimybės priesaikos. Atviro karo nenorint abiem pusėms, Lietuvos rytų pasienis išliko ramus. Pašauktinės kariuomenės laikymas parengtyje vargino tiek Lietuvą, tiek Maskvą ir natūraliai vedė į darybas. 1484 metų pavasarį Maskvą atvyko Lietuvos pasiuntinybė vadovaujama Jono Zaberezinskiu. Jonas III sutiko su pasiūlymais palaikyti taikę kaiminystę ir ištekinti savo dukterį už kurio nors Kazimiero sūnaus. Tačiau slėpė tai nuo Anglį girėjaus. 1484 metų vasarą abipusiais atitraukė savo kariuomenę nuo pasienio Lietuva paleido savo pašauktinius. 1483-1484 metų įvykiai neleido Kievo tragedijai peraukti į karinius Maskvos veiksmus – tiesiogiai nukreiptus prieš didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. Kartu jie vaizdžiai rodė pastarosios gynybinę politiką. Politinį žaidimą jau diktavo Maskvos suvienytojų Rusija. Įžengė į pasaulinės politikos areną, o Lietuva galutinai prarado didvalstybės vaidmenį. Tačiau nereikia pamiršti, kad nuo jo gailus laikų Lietuva didvalstybė buvo tapusi tik rytuose. Ir dabar prarasdama čia šį savo vaidmenį, jis skynė nors ir kuklaus, savo įsitvirtinimu vakaruose vaisius. 90-mečio pradžioje gana akivaizdžiai išryškėjo teigiamas alšėnų programos vykdymo balansas. Lietuvos atsilaikimas Bignevo Olesnickio ir jo užmačių tesėjų spaudimui, taip pat įvykiai pietuose, išmokė Lenkų politikus vertinti Lietuvą kaip partnerį, o ne vien tik kaip pretenzijų objektą. 1482 metais Lietuvoje lankėsi Lenkijos kancleris Stanislovas iš Kurozvenkų, siūlydamas suvienyti karinius veiksmus. Lenkams be abejo rūpėjo juos nukreipti savo norimą linkme, bet tai jau buvo tik diplomatijos ėjimas, o ne diktatas. Buvo numatytas abiejų šalių senatorių susitikimas 1483 metais, tačiau įtemta padėtis Lietuvos rytų pasieniuose neleido to padaryti. 1484 metais į Lietuvą atvyko pakancleris Liubranskis ir Krokovos kalabininkas Mikalojus Tenčinskis. Konkrečių veiksmų tiesa nebuvo numatyta, bet artasi suvokiant abiejų pusių poreikius, o Lenkų atstovų viešnagė net pasibaigė Tenčinskio vestuvėmis su Lietuvos kancerio Aleknos Sudimantaičio dukterimi. Jei Krymo pavojus Lietuvai buvo tik akivaizdaus Rusijos spaudimo iš šono išaiška, tai Lenkija įstapo vis dvienčios osmanų grėsmės preliudijam. Tai tačiau nesutrukdė susitelkti Lietuvos ponų tarybos, Lenkijos karūnos tarybos ir dinasto Kazimiero dėmesiui. 1484 m. birželį sultonas Bajazetas II persikėlė per Dunojų ir pirmą kartą susijungė turkų ir Krymo totorių jėgus. Liepos viduryje krito Kilyje, o rūpiučio pradžioje Cetatija Alba Akermanas. Kazimiero valdomo šalys į tai atsakė 1485 metų vasaros akciją. Lenkija apgynė nuo turkų Moldavijos kunigaikštį Steponą didįjį, o Lietuva pridengė šiuos veiksmus nuo galimo Krymo totorių puolimo, sukoncentravusi Bagdono Sakavičiaus vadovaujamą visuotinio šaukimo kariuomenę aplink Kijevą. Posūkį į pietus Lietuvos diplomatija siekė pridengti šiaurėje, 1484 metais atnaujindama karinį sąjungos sutartį su desperatiškai bandančiai išvengti aneksijos tverę. Tačiau demonstracijos sustiprėjusios Rusijos jau nebebaugino ir Jonas III nedelsdamas išnaudojo susidariusią padėtį. 1485 m. rugsėjo 8 dieną Maskvos kariuomenė atsirado prie Tverys. Tverės kunigaikštis Mykolas rugsėjo 11-12 dieną naktį spėjo ištrūkti į Lietuvą. Jo kunigaikštie buvo galutinai jungta į Rusijos valstybę. Lietuvos ponų taryba gerai suprato, kad pagrindinė grėsmė slypi šiaurėje, o ne pietuose. Todėl atsižvelgdama į Kazimiero ir Lenkijos politikos prioritetus, ir reikalavo suprasti ir Lietuvos interesus. Tačiau augant Rusijos grėsmiai randant bendrą kalbą su Lenkija, nesinorėjau su pastarąją gadinti santykių, nes kitokios potencialios atramos prieš Rusiją Lietuva neturėjo. Visą tai vertė taiksyti su Kazimiero dinastinė politika, kurios galutinėje išdavoje Lietuvos reikalai liko paskutinėje vietoje. Tuo tarpu jaunas trečiasis energingai plėtė ir savo valstybę, naikindamas rytinės kunigaikštijas 1483 metų rudenį į Lietuvą atbėgo Verėjus kunigaikštis Bazilius. 1486 metus valdovas pašventė dideliai antiturkiškai sąjungai organizuoti. Jis norėjo traukti ją popiežių, Vokietijos imperatorių, Venecijos respubliką, taip pat Moldaviją ir didžiąją Maskvos kunigaikštyje. Šiam Kazimiero tikslui buvo pajungta Lietuvos diplomatija. Nors 1486 metų pradžioje jis atvyko į Lietuvą ir išbuvo joje iki metų pabaigos, tačiau visus veiksmus jis koordinavo būtent didžiosios sąjungos sudarimo linkme. Todėl Lietuvos diplomatai turėjo pasiekti ramybę rytuose bet kokią kainą, ir tokia nuostata iš anksto pasmerkė jų veiklą bergždiems rezultatams. Norint parodyti bent menką reakciją į tverės prijungimą, 1486 metų pradžioje į Maskvą buvo nusiųstas Naugarduko ir Slanimo vietininkas Soltanas. Jam kalbant apie pasienio užpuldinėjimus, rusai pasiūlė minimuose vietose susitikti abiejų pusių atstovams. Susitikimas įvyko, tačiau pasibaigė tik abipusiais kaltinimais. Birželio mėnesį teko kalbėti jau apie didesnius užpuldinėjimus ties Mcensku ir Liubutsku. Į Maskvą išvyko didžiojo kunigaikščio dvariūnis Zenkus, o į Rezanę Bazilius Hreptavičius. Zenkus vežė ir pasiūlymus dėl antiturkiškos koalicijos. Pastarai klausimą dar prieš Soltano pasiuntinybę zondavo Timotėjus Masalskis. Jonas trečiasis stoti į koaliciją atsisakė didelių nuostolių dingstimi. Kalbos dėl užpuldinėjimų buvo bevaisės, nes Rusija jau gerai jautė savo persvarą. Jos pasiuntinys kryme Simonas Borisovičius įsakmai prašė menglį gyrėjų pulti Kievo ir Podolės rytis. Hanas Jonui III buvo dėkingas už paramą prieš didžiąją hordą, kai ši puolė Krymą 1485 metais. Didysis Maskvos kunigaištis dabar jau nebevartojo vasalui priderančių kreipinių. Lietuva 1485-1486 metais apsikeitė ne vieną pasiuntinybę su Krymu, bet esamomis aplinkybėmis tai nedavė naudos. Mengly gyrėjus nepuolė tik todėl, kad įspaudė didžioji orda. Kryme 1486 metais buvo sulaikyti Lietuvos pasiuntinė Jonas Davaina ir Jokūbas Domotkanas. Tokią diplomatiją Krymo hanai įjunko vėliau taikyti vis plačiau. Lietuvos ponų taryba įvertino pasikeitusius į gerą pusę santykių su Lenkija. Jau nekalbant apie dinastinius ryšius, Lietuva buvo vienintelis stiprus sąjungininkas prieš sparčiai augančią Rusijos grėsmę. Žinoma, šiaus paramos buvo galima tikėtis tik už talką pačiai Lenkijai. 1486 metais į Lenkiją buvo nusiųsta pasiuntinybė vadovaujama Polocko vietininkoj rūmų maršalkos Jono Zaberezinskio. Lietuviai pabrėžė būtinybę suderinti veiksmus bei pastangą, žadėjų savo paramą, bet kartu ryškėlė klausimą. Ką reikės daryti, jei vienu metu turkai puls Lenkiją, o rusai Lietuvą? Klausimą buvo pačiu laiku, nes kaip tik užsimesgė Vokietijos imperatoriaus ir didžiojo Maskvos kunigaikščio ryšiai. Vokiečių meistrai atvyko į Maskvą. 15 amžiaus 90-mečio antroje pusėje joje imta intensyviai lieti patrankas. Jogailaičiams užvaldžius tris vidurio Europos valstybės – Lietuva, Lenkija ir Čekija, Habsburgai natūraliai laikė juos svarbiausiais savo konkurentais, todėl jų domėjimasis naujai iškilusią Rusijos galybę galėjo tik aukti. Tokiomis aplinkybėmis Kazimieras Jonų Zabrezinskio klausimą galėjo atremti vien tik dinastiniais argumentais. Tai dar labiau spraudė Lietuvą į jos valdovų dinastinės politikus rėmus. Ji buvo priversta inertiškai laukti įvykių raidos. 15 amžiaus 90-mečio pabaigos įvykiai tekėjų dar nusistovėjusią vagą 1487 metais didžioji orda norėjo mengry girėjų pakeisti Maskvoje esančių nurdauletu, tačiau Jonas III pasirūpino šio pretendento neišleisti. Pats jis tiesiog užvertė Krymo Haną, jo sūnus ir Širinų vyresniuosius dovanomis. Šios išlaidos visiškai pasiteisino – Lenkų pastangas 1487 metais išvaryti turkus iš Cetatijos salbus ir Kilijos sužlugdė Krymo totorių antpolis į Lenkijos ir Lietuvos podolės dalis. Prisidėjo čia ir priešiška Lietuvai Lenkijai tapusi Moldavija. Lietuvos bandymas palaikyti prieš Menglį girėjų jo brolį Aidarą suartino Krymą su Vengrija. 1488 metų pavasarį Mengly girėjus iš naujo užtikrino Rusijos pasiuntinį Šeiną, kad palaikys jo valdovą. Lietuvos laimiai Murtoza ir Seid Ahmetas ir toliau spaudė Krymą visą 90-mečio antrąją pusę. Tiesa, 1488 metais didžiosios ordos totauriai įsiveržė į Kievo bei Podolį žemės, bet tai buvo tik būtinės ganyklų paieškus. Vilniuje dėl visako buvo sulaikytas Didžiausios ordos pasiuntinys Tahiras, bet santykių ši priemonė nesugadino. Įsidrasinusius didžiausios ordos būrius bandžiusius 1491 metų sausį apiplėšti Voluinę ir kaiminį Lenkijos paribį, sunaikino jungtinės Voluinės ir Raudonosios Rusijos jėgos vadovaujamos kunigaikščio Simono Alšieniškio Lutsko seniūno ir Mikalojaus iš Hodžos. 1490 metų vasarą didžiojoje ordoje prisiglaudė atvykę iš Turkijos menglygirėjaus broliai Izdemiras ir Nurdauletas. Netrukus jie atsirado Kijeve. Tai pablogino menglygirėjaus padėtį, o 1491 metais, kai didžioji orda pradėjo naują ofenzyvą, ji tapo net kritiška. Menglygirėjų išgelbėjo tik Turkijos atsiųsti jeničarai, o labiausiai rusų kariuomenės smūgis didžiai ordai nugarą. Pastaroji šį rusų žygį sužlugdė. Priekinė rusų kariuomenės dalis buvo sumušta, o likusioje įsisiautėjo arklių maras. Tačiau Krymas buvo išgelbėtas. Nuolatinė įtampa labai sekino didžiąją ordą, jeigu santykis po truputį ėmė keistis Krymo naudai. Lietuvos atžvilgių Krymo politika jau tapo stereotipiška. 1490-1491 metais Mengly gerėjus Kalbėjo apie norą palaikyti gerus santykius, o 1491 metų lapkritį jo pasiuntiniai Muniras ir Ojuzas Maskvoje žadėjo pulti Lietuvą, kada tik reikės. 1492 metų pavasarį Dniepro žemupyje į pietus nuo Tavanės krymiečiai net išdryso pastatyti nedidelę tvirtovę. Nuo 1488 metų suaktyvėjusi Rusijos diplomatija Moldavijoje pasiekė kad Steponas Didysis 1489 metais galutinai atsisuktų prieš Lenkiją, tuo pačiu ir prieš jos sąjungininkę Lietuvą. 1492 metų pavasarį Moldavija ir Krymas sudarė sąjungą nukreiptą prieš Kazimiro valdomas valstybės. Labai sėkminga Jonas III plėtojo užsimesgusius santykius su Habsburgais – 1489 metais Maksimilijonas I jam pasiūlė karaliaus karūną, o 1491 metų balandžio 22 dienos laišku pažadėjo padėti atgauti Kijevą. Didysis Maskvos kunigaištis iš karto perprato Vokietijos pažadų politiką, bet skinantis kelią į pasaulio didžiosios politikos areną, net ir tokie pažadai buvo jam labai naudingi. Besitelkiant į priešišką žiedą aplink jogailaičių dinastijos valdas, kiek susilpino motiejus Hunijadžio mirtis 1490 metais. Vengrijos saustą įsikovojo Čekijos karalius Vladislovas. Vyriausiojo sūnaus laimėjimas nebuvo pats parankiausias Kazimirui atvejais, tačiau ir jo dėka jogailaičiai užvaldė visas keturias rytinės vidurio Europos monarchijas. Jų politinė sistema plačia juosta nusidriekė nuo Baltijos iki Adrijos – ir Juodosios jūros. Didžiai Lietuvos kunigaikštijai tai lėmė dar mažesnį Kazimiero dėmesį. Pabuvęs joje 1490 m. vasario balandžio mėnesį, jis vėl pasirodė tik 1491 m. spalį. Tokia padėtis leido Jonui trečiajam dar labiau suintensyvinti smulkų pasienio karą. Pasinaudodamas jėgų persvarą, Iš išlikusių mažų kunigaikštijų painiais teisiniais santykiais jis nuodugniai gyvendino taktiką, kurią jo pasiuntiniai Kryme apibūdino kaip karaliaus žemių užėmimą. Tai buvo kalbama siekiant parodyti Rusijos jėgą. Kazimirui šie veiksmai buvo pateikiami kaip teisėtas tėvoninių ribų palaikymas. Tiksliai šias ribas išaiškinti nebuvo taip lengva. Maskvos vidaus karo metu ir kiek vėliau Lietuva prisijungė kai kurias smulkės valdas, kurių neturėjau net Vytauto didžiojo laikais. Pavyzdžiui, apie 1455 metus Peremyšlį taip pat Chlepenį Rogačiovą. Kitų valdų priklausomybės kilmę, kaip antai Kozelsko, buvo net sunku apibrėžti. Ypač neaiškios ribos buvo Okos aukštupyje. Čia tiek Lietuvos, tiek Maskvos valdžia pripažino smulkus kunigaikščiai, susiję giminystės ryšiais iš to išplaukiančiais begaliniais paveldėjimų bei dalybų vaidais. Ryškiau 1486 metais prasidėjęs priklausančių žemių siaubimas ir užėmimas 1487 metais įgavo jau nepertraukiamus kovos mastą. Maskva energingai palaikė savo vasalus Okos aukštupyje, o to kaip tik trūko Lietuvos vasalams. Pastarėjai vis sunkiau įstengdavo atsilaikyti, o kai kurie iš jų ėmė pereidinėti į Maskvos pusę. Tai dar labiau sunkino likusių Lietuvai ištikimų kunigaikščių padėtį šiek tiek anksčiau paklusę Maskvai, Odojevskiai, Semenovičiai, dabar privertė tai padaryti Joną Vorotinskį. Likę Vorotinskiai ir Mezecko kunigaikščiai 1487 m. rūpjūtį sumušė Maskvos vasalus, bet peremišlį Lietuva vis dėlto prarado. 1488 metais buvo užpultos didžiai Lietuvos kunigaikštėje priklausančios smulkių vezmos kunigaikščių žemės. Iš Kalugos rusai nusiaubė Censko ir Liubutsko sritis, šiaurės pasienyje, Toropeco apylinkė, Smolensko žemėje, Dmitrova. Dažnesnės tapo pasiuntinių kelionės į Maskvą ir Vilnių su abiejų pusių skundais bei reikalavimais. Jonas III nurodė, kad jo karių veiksmais atsakoma į Lietuvaus pusės užpolimus. Tuo tarpu Rusijos spaudimas vis didėjo. 1489 metais Vėl buvo nusiauktos Toropeco apylinkiais, Kazarino ir gretimi valščiai. Rusai užėmė pusę Dubnus valščiaus, vėl nukentėjo Liubutskas. Prityrę didžiausios Lietuvos kunigaikštėjos vietininkai darė ką galėjo. Kunigaikštis Simonas Sokolinskis, vėliau Zenkus, Toropece, Demetrijus Putetičius ir jį pakeitęs kunigaikštis Jonas Trubeckojus, Liubutskė ir Mcenskė, Jonas Zavišencas ir iš Toropeco perkeltas Simonas Sokolinskis, Brenskė. Energingai veikė Smolensko vietininkas Jonas Iljiničius, atkakliai priešinosi Maskvai Okos aukštupio kunigaikščiai Demetrijus ir Simonas Vorotinskiai. 1489 metais Demetrijus Vorotinskis nebeišlaikęs įtampus, perėjo į Maskvos pusę. Rusija užvaldė Serenską, Biškovičius, Ličiną, Nedohodovą, Kozelską. 1492 metais žuvo pasižymėjęs kovose Toropeco vietininkas Zenkus. Pavieniai ir neorganizuoti atsakomieji Lietuvaus veiksmai iš Liubutsko, Toropeco ir Vorotinsko nepajėgė sustabdyti Rusijos puolimų. Jo apimama erdvė didėjo kasmet. 1490 metais buvo nusiauptaus Usveto, Chlepenio, Dubrovnus, Orechovnus, Opakovo, 1491 metais Mcensko, 1492 metais pradžioje jų Briansko sritys. Jono trečiojo pasiuntinys Kryme Količevas pareiškė, kad jo valdovas pradėjo jau tikrą karą prieš Lietuvą, pajungė savo kunigaikščius Vorotinskius ir Bielepskius, o išlikusių Lietuvą ištikimų Odojevo ir Vorotinsko kunigaikščių įsakė atimti žemės. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje pajėgė tik nepraleidinėti Maskvaus pasiuntinių ir muitinėse apiplėšinėti jaus pirklius. Sėkmingai ir aktyviai aktyviai gintasi tik Censko Liubutsko ruožė. Pasiuntiniai su abiejų pusių pretenzijomis siuvo ten ir atgal, bet įsisiubuojančios kovos sustabdyti nebesugebėjų. Tai jau buvo nepaskelbtas karas. Jonas III ruošėsi kur kas didesnio masto veiksmams, laukdamas patokiaus progos, o ši greit atsirado. 1492 m. birželio 7 dieną mirė Kazimiras. Ja mirštant į jogailaičių politinę sistemą apjungtą vidurio Europos rytinę dalį iš rytų ir pietų, pradėjo stipriai veršti priešiškas Bizantijos ir islamo civilizacijų lankas. Žymiausias Lietuvos istorikas Z. Ivinskis Kazimiero mirties metus pažymėjo kaip Lietuvos istorijos posūkio gairę nusakančią lemiamą Rusijos grėsmės vaidmenį šiai istorijai. Pasaulio istorijoje Lietuva perėmė stafetę iš Kastilijos esančios priešingoje Europos pusėje. Beje, Kazimiro mirties data sutapo su didžiuoju Kristupo Kolumbo atradimu ir Granados Emirato kapitulacija. Kazimiro mirtis ženklino dar vieną istorijos proceso gairę, populiariausią Lietuvoje. Šapokos redaguotojai Lietuvos istoriją pusės šimtmečio Kazimiro valdymo trukmę vadina pereinamojų laikotarpiu. Iš tikrųjų atvykęs iš Lenkijos berniukas rado visuomenę, kurios dar nebuvo galima vadinti luominė, o ją mirštant ji, nors dar labai jauna, būtent tokia jau buvo tapusi. Toks visuomeniniais brandos lygis integravo šalyje gyvenančias tautas. Didžioji Lietuvos kunigaikštyje Kazimirui valdant prarado didvalstybės padėtį, tačiau įgyjo visų jos gyventojų valdančiąją terpę vienijančią struktūrą – Štai su šitokia Lietuvos valstybė susidūrė prie jos rytinių sienų iškilęs Rusijos kolosas. Trečias. Europietiško visuomeninio ir ekonominio modelio susidarimas. 14 amžiaus pabaiga, 16 amžiaus pirmasis trečdalis. A. Baudžiavos įsigalėjimas. 15 amžiaus pabaigoje, o iš esmės jau ir antrojoje jo pusėje, Gerųjų žmonių tarpinė savoka Lietuvoje išnyko. Tuo pačiu jau negrįžtamai išryškėjo, nors dar galutinai neusivėrusi riba tarp feudalų ir valstiečių. Darbo prievolininko valstiečio feudalinės valdinystės santykis su valdovu, paremtas jo nuosavų kiemų dūmų, lėmė šio kiemo administracinę ir teisinę kontrolę vykdomą vietininkų, seniūnų ir tijūnų. Šalies suzereno administracija vis labiau varžė kiemo faktinio savininko turtinės teisės, bet kartu ir vis labiau trukdė jas varžyti giminiai bei kaimynų bendruomeniai laukui.